¡Ora sí, perro! ¡Órale, carnal! En el baile me conoces, yo paso sin billetes Si van a sacar fotos que no me etiqueten Todas las borrachas están pidiendo chupete Y esa potra está buscando jinete Buscando jinete Saca fotos que no me etiqueten. Toda la borracha están pidiendo chupete. Y el capotra está buscando jinete. Dale más, mueve ese culo que yo traje en la palma. Llama a tus amigas que yo pego con un par más. Ando re atrevido porque tengo una resarna. Y el arma, dancen ahora. Me le pego, me le pego, me le pego, me le pego, me le pego, me le pego, me le pego, me le pego, me le pego. En, el baile me conoces, yo paso sin billetes. Si van a sacar fotos, que no me etiqueten. En Toda la borracha están pidiendo chupete. Y esa potra está buscando jinete. Buscando jinete. Buscando jinete. Buscando jinete. Buscando jinete. Compañeros, ¿sabes que tengo un problema? Que a mí me gustan las casadas, las solteras, y tranquilas, y festeras, y del barrio extranjero. Del el marido y el que no se entera. Abogado, pastelera, la de country, la villera, policía con tobillera. Y es más, en el baile me conoce, yo paso sin billete. Si van a sacar fotos, que no me etiqueten. Toda la borracha están pidiendo chupete. Y el potra está buscando jinete. Buscando jinete. Buscando jinete. Buscando jinete. Argentina, turria, de mano full. Con Martin Vegas en el beat, siempre, siempre, nunca, nunca. Y esa potra está buscando jinete.